Jag seglar och gungar på böljan med dig Lilla Jack Dungeliolej, lilla Jack Dungeliolej Jag gungar på böljan så dejligt med dig Lilla Jack Dunge, lilla Jack Dungeliolej, lioliolej Lilla Klara, du min jämta rara Kom med mig, jag med dig blott vill vara Klara Lilla Klara, du jämta rara Kom med mig, jag vill valsa med dig Tio violöj Ja, stå inte nu upp, dröm inte utan kom rätt upp Ska du ha den sväng med mig? Visst du det, kom nu mina till slutar och spela Det var riktigt Ja, har torsk och kolja var Varmara med dig Lilla hjärtunge leolej Lilla hjärtunge leolej Jag fiskar i fjorden Så dejligt med dig Lilla hjärtunge, lilla hjärtunge leolej Leolej jämta rara Kom med mig, jag med dig blott vill vara Lilla Klara, du jämta rara Kom med mig, jag vill valsa med dig Tio, nio, nej Du Stina i snuten ska väl ha en sväng med mig själv, ska du inte? Kom du, kom och ta en sväng med mig Det gör du rätt i, det var riktigt flicka Jag dansar på brygga var lördag med dig Lilla hjärtungeliolej, lilla hjärtungeliolej Jag valsar och dansar så dejligt med dig Lilla hjärtunge, lilla hjärtungeliolej, tioliolej Lilla Klara, du min jämta rara Kom med mig, jag med dig blott lilla Klara, jämta rara. Komma med, jag vill valsa med dig, fioliolej. Är du då? Du har inte sagt ett ord på hela kväll. Kan inte du komma och ta en sväng med mig? Du gör det du. Det var bra. Vad roligt det Jag är med dig nu.